Ah. Ela quer pagar de santa, mas santa ela não é. Ela só mente pros pais, mas eu sei qual é que é. Todo baile de favela, ela fica chapada perante os maloca. Toma uma bala, pra fora a lança, fuma maconha. E depois senta na piroca. Kika, senta, senta, senta. Na piroca dos malocos. Kika, senta. Na piroca dos malocos. Kika, senta piroca dos malocos. Quem ah. te avisou? Quem mandou? Ah. Você se meter com a tropa. Yuri avisou. Quem mandou? Ah. Você se meter com a tropa. Você tal? ah, você tal? ah, ah, você tá, ah, você tá. Vai sarrar pros maloqueiros que tá com a peça na mão. Vai sarrar pros maloqueiros que tá com a peça na mão. Vai sarrar pros maloqueiros que tá com a peça na mão. Vai sarrar, vai sarrar, vai sarrar quer pagar de santa, mas santa ela não é. Ela só mente pros pais, mas eu sei qual é que é. Todo baile de favela, ela fica chapada perante os maloca. Toma uma bala, fora lança, fuma maconha e depois senta na piroca. Fica, senta, senta, senta na piroca dos malocos. Fica, senta na piroca dos malocos. Fica, senta na piroca dos malocos. Quem te avisou? Quem mandou? Você se meter com a tropa. Yuri avisou? Quem mandou? Você se meter com a tropa. Você tá bucetão, ah, ah, bucetão, ah, bucetão. Vai sarrar pros maloqueiros que tá com a peça na mão. Vai sarrar pros maloqueiros que tá com a peça na mão. Vai sarrar pros maloqueiros que tá com a peça na mão.